بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وأمالهم كسراب أمالهم كسراب بقية ياسبه الزمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجين يغشاه موج يغشى موج من فوقه موج من فوقه سحاب من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور हाणे अञा पढ़ूं पिया पंहिंजी सूरत नूर ऐं आयतूं आहिनि हाणे अठ उणेतालीह ऐं चालीह आयूं हीअ पढ़ियूंसू इनशा हाणे असीं तफ़सीर कंदासूं हिन जो दीदी रहमत जो अरबी में आहे पाण असां मड़ी पिया छा चइबो आहे तड़गूं पिया टुबी टुबी हणूं त ॿुॾी न पऊं आहे असांजी फिथल सिथल अरबी जेका असां अहिड़ी क़िस्म जी माना अलाह ताला माफ़ु कंदो छो जो हाणे माण्हू जेके उलमा आहिनि वीचारा अरबी ॼाणनि था पर हाणे उन्हनि खे वरी सहूलियतूं कोन जो माण्हू पुॼी सघनि या ॻाल्हाए सघनि पंहिंजे धंधनि सां आहिनि असां अचे कोन थी अरबी पर हाणे मिड़ी पोइ दुखो था हाणे हिन में पहिरीं हिन खां अॻु में पंजटीह आयत में अलाह ताला फरमायो त नूर ई आहे जेको अलाह ताला हिदायत ॾिए थो मोमिन जे कल्ब में या नबी पाक सलासम जे कल्ब में या ओलियान अलाह जे वग़ैरह वग़ैरह इहा ॻाल्हि थी जंहिंखे अलाह ताला नूर ॾींदो उनखे नूर मिलंदो हाणे उन खां पोइ उन्हनि जो थियो त कहिड़ी जाइ ते के कहिड़ी कहिड़ा माण्हू आहिनि जिन खे उहो नूर मिलंदो उहो आयतूं थी वियूं पंजटीह छटीह सतटीह अठटीह आयत हाणे उणेतालीह ऐं चालीह आयत हिन जो मक़सदु आहे त पंहिंजो जेके काफ़र आहिनि त हिननि खे अल्ला ताला जो नूर नथो मिले जंहिंखे अल्ला ताला वटां नूर न मिलियो सो हुननि खे नूर कोन्ह मिलंदो हाणे इन में जे ॿ ई एग्ज़ाम्पल ॿुधायो अथसि पैराबल्स चइजे जंहिंखे एग्ज़ाम्पल छॾे मिसाल आहे न मिसाल अल्ला ताला ख़ुरशी में घणा ॾिना आहिनि पर हीअ मिसाल ॿ आहिनि ऐं ॿई रोश पंहिंजे को को काफ़र सां वास्ता रखनि पर काफ़र कहिड़ो इहो मुनाफ़िक़ आहे ऐं पंहिंजो जेको तयारु न आहे मञण जे लाइ पहिरियों आहे फल कफरू कफरनि जो मिसाल अमाल हुम उन्हनि जा अमल ईअं आहिनि कीअं शराब में शराब बेखीअ थ जेको रणप में हुजे श्राप हुजे श्रा माना मिराज जेको माना कंदासूं श्राप जी बि इह सभु ज़मान मां सम्झे थो उञु उन पाणी यानी सम्झो उञू सम्झे थो त इहो पाणी आहे हथु जाहू जॾहिं उते पहुचे थो जॻह ते जिते पाणी आहे लम जा का शइ नथो हुते ॾिसे को मतिलबु पाणी आहे कोन को हुते तिरविड़ा हुआ जेके मिराज हुओ जेको रिफ्लेक्ट पियो थियो धरती मञा उॿजे करे हुन उहो हुयो वजद अलाहू उते अलाह खे ॾिठई या मतिलबु त अलाह जे अमर खे ॾिठई अलाह जे हुकुम खे ॾिठई अलाह जे अज़ाब खे ॾिठई छा कितई वजददा वफ़ा हो हिसाब हू अलाह ताला हुनखे हिसाबु पूरो करे ॾिनो मतिलबु जहिड़े नमूने सां बि ॾिएसि पियो या मरे या बचे पर हज़रत अब्दुल रहमत अलाम पंहिंजो हुनजी ज़िक्र कनि था त कहिड़े नमूने सां विया थिए जॾहिं हबज़रत अब्दुला खे या ते करणु कंहिं कंहिं कंहिं ईअं खूह ते खोटियाऊं जॾहिं ज़मज़म जो हुनजे ज़माने में ॿाहिरि विया पोइ कहिड़ो नमूनो थियो छा थियो छा थियो जंहिंजो इहो उञ मतिलबु त कहिड़ी सख़्ती थिए रणपट में पोइ हाणे इहा उते आहे हिसाबु वल्ल सरी उल हिसाबु अलाह ताला हिसाबु करण जो तकिड़ो आहे त सेगो सघो आहे सेगो सेग थो करे मतिलबु त तकिड़ी हिसाब आहे हुन वटि हिन ॻाल्हि केसूं ओक ज़ुल्मात आहिनि या ॿियो बि मिसालु आहे हीउ शराब जो मिसाल ॿियो वरी ज़ुल्मात जो मिसाल ऊंदहि जो ऊंदहिनि जो फ़ी ॿाहिरि आहिनि ॿार हू उहो ॼण रणप जो हो बया बयाबान जो हो धरतीअ जो हो हीअ जेको आहे पाणीअ जो आहे समुंड जो आहे फ़ी लुजी हेठि तमामु या साहिल उन खां तमामु परे आहे हिन ॿिन्ही माना में जी यक्शाह मौज उनजे मथां छाजी थी वञे ढके थी वठे उनखे मौज उनजे मथां वरी ॿी मौज मौजनि जे पोयां मौज मौजनि जे पोयां मौज मिन फॉक ही सहाब मथां वरी ककर कारा जेके हूंदे हूअं ई राति ठुप हूंदइ वरी उन ते पंहिंजो छा चइजे इहो लहरूं जेके आहिनि से तमामु उहे हिक ॿिए जे मथां वराइनि आहिनि वरी उनजे मथां वरी ककर कारा हाणे अंधेरा आहिनि अंधेरनि जा अंधेरा हल मुंहिंजा साईं जा जॾहिं कॾहिं थो कॾहिं माना ॾिसण वारो या ॿियो को बि माण्हू या उहो पाण जेको माण्हू लविस आहे हिन मामले में जॾहिं हथ थो ॿाहिरि कॾहिं लम कढे ॾिसे कोन थो हुनखे जीअं चइबो आहे अखि न ॾिसे गोॾे खे गोॾे खे हथ हथ अखि कोन थी ॾिसे पाण सिंधी अखि न ॾिसो गॾो लम वमलम यजाली लाह लहू नूरन हिते हासिल मक़सदु इहो आहे जंहिंखे अलाह ताला नूर नथो ॾिए यानी नूर हिदायत नथो ॾिए लम ॾे लाह लहू नूरन फमा लहू मिन नूर हुनखे को को नूर कोन्हे हाणे पंहिंजो जी कयूं था माना इनशाही मावरदी रहमत अल जे हुन हिसाब सां तमामु हिकिड़ी सुहिणी पहिरीं माना हिन जी कई त शराब जी त शराब जी के आहिनि से टिनि क़िस्मनि जा आहिनि छो त हिकिड़ो शराब उहो आहे जेको ज़वाल जे वक़्त खां पोइ ईअं ज़वाल माना मतिलबु चोटी ते जॾहिं तव्हांजो सिज थो अचे इहो ज़वाल उनखां हेठि जॾहिं ओलह पासे लड़ंदो सिज त उहो थींदो ज़वाल त उन वक़्तु जेको ॾिसबो मराज़ जेको डिलूजन थो थिए अखि जो जेको धोखो थो थिए उनखे चइबो आहे शराब ज़वाल खां पोइ पर ज़वाल खां अॻु में यानी सुबुह जो जेकॾहिं विणपट में ॾिसबो ऐं उते रोशनी तिरवर तिरवरा थींदा त उनखे चइबो आल हाणे आल जहिड़ो को लफ़्ज़ सिंधी में हूंदो उन जी माना मूंखे हींअर न को यादि आहे न को का डिक्शनरी आहे जंहिंमहिल ॾिसां त आल आल माना त अहिड़ो मराज जेको पंहिंजे ज़वाल खां अॻु में सुबुह जो थींदो हुजे उनखे चइबो आल वरी टियों शराब जेको आहे उनजो क़िस्म थो ॿुधाए छो त उनखे अरबी में चइबो रिख राख रिख राख हा उहो थींदो असर जे वक़्त खां पोइ सिजरहण खां अॻु में इहो जेको तिरवरा थींदा उन मज़ा हाणे असां बि ॾिसंदा आहियूं कंहिं वेंदा आहियूं पिया ड्राइव कंदासीं उन पासे ओलह जे पासे मतिलबु जंहिं जंहिं पासे सिज लहे थो उन पासे जेकॾहिं वेंदासीं त उहो अखियुनि में तमामु तेज़ रोशनी पवंदी उहो ॾिसी कोन सघिबो पर हाणे इहो थियो हिकिड़ो पर हू जेको बयाबान में हुजे माण्हू ऐं अहिड़े नमूने सां तिरवरा पवनि अखियुनि ते त उनखे चइबो अरबी में रिखराक हाणे टे क़िस्म जा ॿुधाई हाणे हुन जा सिंधी में ज़रूरु नाला हूंदा पाण डिक्शनरी में ॾिस मूं वटि त आहे कोन को आखुरु हेॾो वॾो पर अमा अलकियत कियत जी माना ण पट जी माना मज़ा आहे उहो जमा अचे थो उहो आहे पंहिंजो प्लूरल आहे का जो हाणे उनखां चए थो इहा सभु ज़मान मां उञूं सम्झे थो उञूं उनखे पाणी यानी आतशानु इहा सभु माल यानी उहो जेको शराब जेको आहे उनखे पाणी थो सम्झे उञो माण्हू ज़मान जी माना अतशान अतशान माना उञ जे जंहिंखे उञ हुजे जा लम हताह शयन हिन जी माना थो करे छो त हू सम्झे थो त हाजा मसल दरब काफ़र यऊल अला सवाब अमल हू फैदा कदम अल लाहे वजद सवाब अमल हू बिलकुफिर हाबितन हाब थी विया अमल हुन जा चए थो हू काफ़र जेको उमीद रखे त आऊं सुठा कमु थो करियां पियो भला कमु थो करियां पियो हाणे उनजो मूंखे मिली थो कुझु त कुझु मिलंदो आसरो थींदो मूंखे मतिलबु क़यामती ॾींहुं हिन दुनिया में त यऊल अला सवाब अमल हू उन उन यानी तवके रखे थो त मूंखे मिलंदो हिन जो सवाबु पर जॾहिं पहुचे थो उन ते त छो जो हुन कुफुर ते कयो अलाह ताला जो या आख़िरत जो या हुनजो त हुनजा आवाज़ हुनजो सुवाबु जेको सो हाबित थी वियो ज़ाया थी वियो हलियो डिस्ट्रॉय थी वियो हलियो मिलियो कोन हुनखे फजद अलाह हू वजद अलाह इन द हू में ॿ माना थो करे चए थो पहिरियों इहा आहे त वजद अमर अलाह इन अशर हुते पंहिंजे जिते गॾु थो थिए उते अलाह जो अमर ॾिठई लधायूं वजदी माना लधाईं साइनी वजदुहंद अर्ज़ हू उते जेको आहे पंहिंजो अर्ज़ जे करे छा ॾिसे थो पंहिंजो अलाह जो अमरु फ़वा हिसाब हुई जी माना अचे थो ॿिनि नमूननि सां कनि था अहद उमा वजदुह इंद अमल हू फज आज़ा अल अलाह ताला वटि पढ़ थो पोइ हुन खे जुज़ारिन हुनजे कुफ़र जी वसाइनी वजदुह इंद वाहिद हू फ़वा बे पोइ हुनजी अलाह ताला हुन जो वाइदो जेको वईद जेको हुयो हिकिड़ो वाइदो थींदो आहे उहो पॉज़िटिव आहे माना सुठो कमु को आहे हुनजो वाइदो ऐं जेको वईद आहे उहो मतिलबु त वॉर्निंग आहे क़िस्म जी त तव्हांखे हीअ सज़ा मिलंदी हीअ सज़ा मिलंदी त उहा सज़ा जेका आहे असां पंहिंजो ॾिठई वफ़ा बि अज़ाब ई अज़ाब सां हुनजी उहा जेको थ्रेटर हुयो जेको वॉर्निंग हुई उहा पूरी थी हिन हिसाब सां यकून हिसाब अला वैन हिसाब जी माना चिथो ॿिनि नमूननि सां आहेस जेको आहे सो जाहिलियत जो शाइरु आहे जाहिल ज़माने जो पोइ उन जो बैत थो पढ़े हाणे बैत असांखे सम्झ में अचनि मुदबिरन अनी हिसाब आहे पुछे वॼी ऐं यकीन सां पुठिते थो मोटे पियो अन हू लाकी त मूंखे हिसाबु मिलंदो पूरो थी पोइ अलाह सरी अल हिसाब या तमिल वचाइन अल अन हिसाब हू आत वकुल आत सरी जे हिसाबु ईंदो पंहिंजो जेको बि कयो अथसि हुनजो हिसाबु थींदो ऐं हिसाबु थींदो बि तकिड़ो ॿई ॻाल्हियूं हिन में अची वियूं त थींदो हिसाबु ज़रूरु ऐं वरी थींदो बि तकिड़ो ऐं सो बि थींदो ज़रूरु तकिड़ो असानी जमील ख़ल्क़ी वक़्तु सरी त सॼी ख़ल्क़ खे हिकिड़े ई वक़्तु तमामु तकिड़े ई वक़्त में फौरन जेको आहे सभिनी खे हाणे हींअर ॾिसूं था असां हालन बाल ही जेके थियनि था उनमें त उहो वोट था कनि वेठे वेठे कंहिं कंहिं महिल त मतिलबु भई कंहिं हा कई कंहिं न कई उहे नो में हिन में हुन में ॿियनि जॻहियुनि ते त यकदमि वज़ू रखंदा रुॻो ट्रक कंदा क्रिक त येसि या नओ कंदा त सभु येसि अची वेंदा सभु नओं अची वेंदा त इहे पंजटीह थिया इहो नो पंजटीह थिया जेतिरा बि त हुन हिसाब सां उहे सभु लॻी वेंदा यकदमि तकिड़ो थी वियो हे हाणे कील हाणे ॿियो जेको आहे मां वरी रहमत चए थो कील इन आहे फ़क़ानियत हब फिल जाहिलियत वलबिस वतलबुद्दीन फ़क़फ़र फिल इस्लाम त शेबत बिन रबी या हुयो जंहिंखे हनीफ़ चइजे अहिड़नि क़िस्मनि हनीफ़ माण्हुनि वञा हो भलो माण्हू हो हूअं यानी बुत परस्त न हो ऐं ॿिया चङा कम कंदो हो पोइ रहबानीत उन अख़्तियार कई जाहिलियत ज़माने में ऐं पाईंदो हुओ पंहिंजे ऊन जा ॾास जा कपिड़ा पाईंदो वतलबुद्दीन त तलब कंदो त को दीन मिले मतिलबु मूंखे पर जॾहिं रसूल पाक सलाह सां आयो ऐं पंहिंजो ॿुधाईं पंहिंजो क़ुर या जेको बि दीन जी ॻाल्हि ॿुधाईं त कफ़र फिल वकफर फिलिस्म उन न मञो ऐं कुफ़ कयईं शहबत बिन रबी आहे उन्हनि मज़ा आहे जंहिंखे मतिलबु त जंहिंजे मुतलिक़ आयत या अहिड़ा ॿिया माण्हू जेके हूंदा हुआ हुन ज़माने में हाणे ॿियो चए थोत साहिबु लै टे ज़ुल्मातिया हुन में पहिरियों त जेको समुंड आहे हुनजी अंधेरो राति अंधेरी आहे समुंड अंधेरो आहे मतिलबु उनमें कुझु कुझु साहब मथां ककरनि जो अंधेरो आहे ऐं ज़ुल्मत लै राति जो अंधेरो आहे टे ॻाल्हियूं जेके आहिनि से वफ़ी कौल लु जी लु जी जेको ऊनू या परे साहिल खां उन जे टे कौल आहिनि चए थो चए थो अॼु हा अनहल बहारुल वास वसी बहार आहे तमामु अलदी ला यास साहिल जंहिंजो साहिल ॾिसण में कोन थो अचे किनारो ॾिसण में ई कोन थो अचे माण्हू परे आहे किनारे खां ॾिसणु हक ईअं थो ऐं अस ॿियो ॿियो हुयो तनल बहार कसीर हुन में घणाम घणियूं मौजूं थियूं लहरूं थियूं लॻनि तमामु घणियूं उहो लुज्जी आहे हिते माना इहा आहे त अनल बहारमीख इहो ऊनू आहे तमामु जंहिंमें गाथू के ग्रहन उन मि पंहिंजे मोरे जड़ा बाक़ी ॿिए जी जाइ न आहे पाण जड़े जी लुज़त बहार वसत हू लुज़तु चए थो त समूरे जो विच आहे विच आहे माना जिते हाणे परे परे थियो वञी किनारो उहो लुजथल बहार वसत हुओ उहो मिनो कई आहे इज़ा त जे जंहिं वक़्तु रहे थो हाणे माना कोन थो करियां मूंखे सम्झ में कोन थी अचे मन रखियो जेको बहार ते चढ़े थो मतिलबु जेको समुंड में चढ़ियो पंहिंजे ॿेड़ी ते इज़त तज فقت ضرور بریات من ہوئی بری میں سمندر میں ذمہ داری کتنے پر مانا یعنی واری کو عقلوار ہو شاہ موجن فوق ہی موجن منف ہی صاحب جن جی بانا یقشا موج من فوقل موج ریحو چاہے تو موج ہے پانی کیوں جی، موج ہے ہَوا جی، طوفان بائے سخت ریح صاحب ऐं उन उन रीह जे मथां उन हवा जे मथां तूफ़ान जे मथां वरी मथां ककर वञनि पोइ यजमाल ख़ौफ़ मौज पोइ हुते ख़ौफ़ जेको आहे जमा थो थिए मौज जो ऐं ख़ौफ़ थो थिए हवा जो तूफ़ान जो ऐं ख़ौफ़ थो थिए ककरनि जो टई ख़ौफ़ जी हिते गॾु था थियनि भई हिन ॻाल्हि में हाणे साईं ॿी माना करे थो माना यक्षा मौजनि यक्षाह मौज हिकिड़ी मौज वरी ॿिए जी ॿी मौज थी अचे ॿी माना आया आहियां भई अकून मां आनियल मौज बादहू बादन हिकिड़ियूं मौजूं ॿियनि जे पोयां थियूं अचनि फोख बाद अहिड़े नमूने सां जो हिकिड़ी ॿिए जे मथां थी अचे यानी लहरो ॾिसबियूं आहिनि त भई हिन त हिकिड़ी लहर पूरी थी वञे तंहिंखां पोइ वरी ॿी अचे वक़्तु रखी न हिकिड़ी मौज अञा हले ई पई त वरी हुनजे मथां वरी ॿी मौज पई अचे अहिड़े नमूने सां थिए थो ॾिस असां पाण ॾिठियूं आहिनि मौजूं थीव यकूना तवाली मौज हू तकार इहो वधीक ख़ौफ़नाक आहिनि इहे मौज़ू या पंहिंजो हाज़ल मौज साहब व आज़म लिल ख़ौफ़ मिल वज इहे वधीक ऐं उनजे मथां ककर हुजनि त उहे वधीक डप वारा डप वारा हाणे हींअर हिन ज़माने में हीअ जेको स्की छा वाटर स्कीइंग था कनि मतिलबु त माण्हू के आहिनि जेके इन्हनि मौजनि ते था चढ़नि त वेव राइडिंग ऑन वेव्स पोइ वॾियूं वॾियूं वेव्स अचनि थियूं उन उनमें जूं उहे था पंहिंजे हुन स्कीज़ सां ऐं अंदरि पंहिंजो उन निकिरी था अचनि पोइ को मूं जहिड़ो हूंदो ॿुॾी बि ईंदो हूंदो पर पोइ घणा माण्हू बचियो अचनि था कंहिंखे के ॿुॾियो बि वञनि था आजमा अलूम यह तदी बि आहे हिन में मतिलबु त ख़ौफ़ छाजे लाइ करे थो थिए जो ख़बर नथी पए एॾी ऊंदहि थी थी वञे हलियो जो सितारा ढकिजी था वञनि तारा ढकिजी था वञनि जंहिंमहिल ख़बर पए भई हिन पासे ओभर आहे हिन पासे होला आहे हिन पासे ॾखिण हिन पासे उत्तर हिन पासे असांखे वञिणो आहे या हुन पासे वञिणो आहे पोइ जेका तमामु अहिड़ी सख़्तु ऊंदहि हूंदी जंहिंमें ख़बर ई कोन पवंदी त ॿेड़ी मतिलबु त वञिणो हूंदो साॼे पासे त हलिबो पियो खाॿे पासे ख़बर ई कोन पवंदी कहिड़े पासे वञिणो आहे त उहो ॼण हुन हिदायत कोन मिलंदी ककरनि जेका उहा मिलंदी आहे सितारनि खां ॿी ॿी माना आहे त रीह लती तनशा असहाब वल मथुर लज़ी इंज़ में पोइ तूफ़ान थो अचे उन मज़ा तमामु सख़्तु हवा उन मज़ा वरी ककरनि मा मींहं थो पवे मींहं वरी मथां जेकॾहिं ढकियल न हुजे ॿेड़ी त माण्हू मींहुं पियो पवंदो त तमामु सख़्तु माण्हू तकलीफ़ में पवंदो अहिड़ा माण्हू आहिनि शौक़ीन जेके ॿेड़ियुनि ते चढ़ी था वञनि ऐं पंहिंजो ढकियल ॿेड़ियूं कोन हूंदियूं आहिनि पर पोइ हाणे त वॾियूं जेकी ॿेड़ियूं आहिनि से त ढकियल आहिनि माण्हू अंदरि वेठो आहे ख़बर कोन पियो पर हाणे इहो छा चइबो होसि भेण हिकिड़ो ॿुॾी वियो उणिवीह सौ ॿारहं में जेको वॾो ठाहियूं त हीउ ॿुॾंदो ई कोन पर उहो बि वञे थो ॿुॾो पर पाक जो हिसाबु जिते जी माना हिकिड़ियूं हूंदा आहियूं ॿियनि जे मथां हूंदा आहियूं हिन जी माना अचे थो ॿिनि नमूननि जी आहे हिनजो हिकिड़ो पहिरीं जंहिंजी ॻाल्हि कईस अॻ में हिकिड़ो समुंड जी जो अंधेरो ऐं ॿियो ककरनि जो अंधेरो थियो राति जो अंधेरो बीमारा यानी बि शायत हे शदाइतहा सख़्तु शदी क़िस्म जूं लारूं थियूं लॻनि या ऊंदहि सख़्तु सख़्तु क़िस्म जी ऊंदहि आहे हिन जी बि चए थो ॿ मानाऊं आहिनि माना अनहू रहा बाद अनकाद ला यराह हाणे ॿी माना त असानी लम यरहा वलम यकुद न को ॾिसे थो न को ॾिसी सघे थो हुनखे आहे ई कोन का काल उहो ज़जाज इहो ज़जाज त उहो इब्न ईसा थो चए उहो मानी कौल उल हसन वफ़ी कौल हू लम यकद लम यकद नथो करे सघे न उनजी माना माना हुनजी त हू ॾिसण चाहे ई कोन्ह थो त तव्हां ई कोन्ह थो करे त ॾिसां ॿी माना याम यराउ यकादलत ज़ाइदत फिल कलाम हा पोइ उन खां पोइ लहू नूरन फमा लहू नूर हुन जी ॿ मानाऊं थो करे लहू सबीलन हिजात हुनखे नथी मिले रस्त निजात जी वाट फिल आख़िरत आख़िरत जे मामले में हुनखे वाट नथी मिले निजात जी फमा लहू मिन सबील इलह हा पोइ हुनखे का वाट आहे कान कान ई सा रहमत इस्लाम जंहिंखे अलाह ताल हिदायत नथो करे इस्लाम जी उहो उहो हिदायत नथो पाए ज़ाज ईअं थो चए रहमत वकाल ख़वातिर वजनि के के माण्हू जेके आहिनि दिलि चवनि था त साज़ी टीमान आहे विराए पए वक़्त जे समो अल ताल जोड़ियो ऐं ठाहियां आदम जी पुठी वञा ऐं सभिनी खे उन वक़्तु ई जेको अॼु उन वक़्तु जेको लिखी छॾियईं उहो उनखे ॾिना कोन लम यल लाह नूर उन ई वक़्तु को नूर हुनखे कोन ॾिनई पोइ हुन वक़्तु हर कीअं ऐं धरती ते आंदा हुनखे मां जे पेठ मिलां उन वक़्तु हुनजो लिखियलु ई कोन हो नूर तंहिं करे हुनखे कोन मिलियो नूर या टी माना या करे थो सुहिणी माना भई आहे तमिल रा चौथी माना चए थो मां निकिरी सघे थी वरिती रहमत वाहार पोइ चए थो पंहिंजो जंहिंखेू न आहे त अलाह वटिब त कंदो पंहिंजो क़बू न आहे माना वाहाफ़ अलाह त ठाहियो काफरनि जे मुताल फज़ुलातु शिरुलमत लयल वुलमत मासी हाणे चए थो त अंधेरा जेके आहिनि सो हिकिड़ो त शिरक जो अंधेरो आहे माण्हू शरीक करे अलाह सां ॿिए कंहिं शइ खे बुत खे माण्हू खे गॾह खे ॻाबे खे कुते खे ॿिले खे नांग खे विछूअ खे वण खे टिण खे उहो वॾो उहो अंधेरो आहे वॾो ज़ुल्मात ज़ुल्मात ज़ुल्मत शिरक ॿी माना ज़ुल्मत लयल राति जी उहो ज़ुल्म गुनाह जी गुनाह जी गुनाह जो अंधेरो थिए ज़ुल्म भल लुजी कल्ब अल काफ़र भई उनू समूंड या जेको पराहूं समुंड या विच ते जेको समुंड आहे लुजी बहार जेको आहे उहो काफ़र जो कल्ब आहे काफ़र जी दिलि आहे यकशाह में अज़ाब दुनिया जेको ढकिजी थो वञे अलाह ताला जे तरफ़ां दुनिया जे अज़ाब में अज़ाब माना न सम्झंदो आहे ॾाढो सुहिणो ज़िंदगी आहे मुंहिंजी मूं चयो कंहिंजी कोन्हे ज़िंदगी पर उहा ॼण हुनखे ढकींदी पई फोक हू अज़ाब अल आख़िरत हुनजे मथां वरी अज़ाब आख़िरत जो आहे हिते बि दुनिया में पुछड़ो वरी आख़िरत में पुछड़ो हाणे इहे ॻाल्हि ॻाल्हियूं थी वेंदियूं हिन खां पोइ हाणे आयत था पढ़ूं पंहिंजो एकेतालीह आयत ऐं ॿाएतालीह ॾिसूं त किथे ते माना पहुचे पाण वारी अलम थर अलाह इहो सभु लहू मनफ थियो व तैर صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والارض والى الله المصير हाणे एकतालीह ॿाएतालीह हलो बाबा जनम हलो हा हाणे हिते वक़फ़ो था करियूं इनशा अलामीन पोइ वरी अॻिते पढ़ंदासीं अलाह वफ़रना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वाहदना अला सुरात मुस्तक़ीम सुरात लज़ीन अनअमत अलैहिम गैर मखदूब अलैहिम वलदीन आमीन